žiauri tikrovė Pirmadienis, kaip ir įprasta nuo 11 val. pulso etrija naujame sezone vis dar prasidėjusiame tik rugsėjo pradžioje žiūri tikrovę ir kartu su manim, na tiksliau, aš kartu su laida vedu su istorijos tyrėjo ekspertu Aivaras Lileika, e, studijoje taip pat pas mus. Labą dieną. Sveiki, gyvi. Nu, būtų geriau užtektų ir tyrėjas. Labas, ir labas. Aš žinok, vadinčiau ir ekspertų, nes iš tikrųjų ne, tai čia galutinis ekspertum. <laughs> Tas, kuris išmano arba ištyrė kažkokius dalykus, tai lietuviškai būtų tyrėjas tiesiog. Supratau, bet kokiu atveju e, sveikas dar kartelį ir Labai. toliau e, nagrinėjame e, mes Lietuvos istorijos visokius vingius ir kasgi Taip, šiandien. Tai toliau pratesim tai, ką mes pabaigėm. Pabaigėm būtent ties ta vieta, kad iš esmės tas krikščionybės, karinis krikščionybės plitimas, jisai nu, neatsiejamas tiesiog, kadangi tai Arabijos piemenų, kaip aš minėjau, ideologija, tai jinai neįsivaizduoja kitokios plėtros. To, to laikotarpį mes per tą istoriją būtent matom, kad tai yra karinė ideologija ideologija. Visiškai jokios taikos joje nėra. Tai yra tiesiog e, krūva vyrų nuodemingų, kurie įsitikinę, kad dangui kažkas tai gyvena, neša viešpatės grabą arba viešpatės kryžiaus į tas tamsolių žemės. Ir kai atneša tą kryžių, visi aplinkui numiršta. Čia kaip vienas draugas sakė, netgi jeigu paimsim kryžius, yra miręs medis, nukirstas ir ne, tiesiog nukirstas išdžiovintas medis. Kai tuo tarpu pačioje Biblijoje kalba, turite turėti gyvybės medį e, ažalas, sakykime, yra gyvybės medis, liepa, obelis yra gyvybės, nes jis yra gyvas medis, ten yra nukirstas. Tai vat su to nukirstu e, kryžimi, ta šviesos ieškotojų armija tokia, iš kurių 10-15 procentų idealistų, kita dalis dažniausiai būdavo kryžiaus dalyviai, apie kurios daug turbūt kalbėsim kitose laidose, tai tiesiog e, žmogžudžiai, prievartautojai ir kiti nusidėliai, kurie krikščionių pasaulyje nutarė, kad jiems nėra vietos ir jos išsiųsdavo tada vadot Jėzaus grabą štabą, atleisdami tas nuodėmes, kurias padarė ir kurias dar padarys. Įskaitant, kad pagonį nužudyti nebuvo nuodėme, nesiskaitė. Nuodėme buvo tik to, to atveju, jeigu krikščionis krikščionį nusideda. Bet jeigu tu nusi, pagonį tenai išprievartavai nužudyti, tai nesiskaitė nuodėme. E, tai tik krikščionių pasaulyje galioja. Tai, žodžiu, e, va, tokios armijos viena po kitos ir eidavo tų nusidėlių. Kalėjimų nebuvo, taip galim sakyti, kalėjimus jau patiems užkėtėjusiems labiausiai, kurie atsisakydavo į kryžiaus žygius į Europą tuo metu tik tai laikė turbūt. O visi kiti mirdavo kryžiaus žygius mūsų žemėje, prievartaudami, žudydami, vogdami vaikus netgi. Tai vat, ir pakalbėjom apie tai, kad pradžiai mums su šita armija iš tikrųjų labai net nesisekė. Ir vat, tas e, krikščionybės e, nešimas e, per šventosios, per tiesiogiai popiežiui pavaldžią armiją, kurią šventoji Romos imperija imperatorius tengias laikyti pakrašty, nedaug dievin tam Prancūzijai nusies visą, ar pačioje Vokietijai, tai vat stengias laikyti ją pakraštijose, arba pakraštyje su Turkų imperija tuo metu augančia. E, E, ir e, pakraštyje e, kitam, tai su mūsų imperija. Lietuvos didžiąją kunigaikštystę, anksčiau dar trupučiuką Sarmatiją. Tai ta armija labai sėkmingai kariavo, nes neturėjo ką praėjus karas vyko mūsų žemėse, išskyrus pažadėtą rojų dangų, kur iš karto nukeliaudavo, be pirkimo indulgencijų. Tai, žodžiu, mes sėkmingai nelabai galėjom pasipriešinti ir mes matom Prūsijos atvejį, nes matom, e, apie jos kalbėsim kitose laidose, Livonijos, e, Lybių, Kuršo, Žemgalos e, atvejus, Estijos. Taip, ten jie įsitvirtino ir vat, kai pamatė, kadangi, kaip aš minėjau, kryžiuočių švenčiausios mergelės Marijos ordino būstinė buvo e, Venecijai ir būtent venecijiečiai, genujiečiai tuo metu buvo, galima sakyti, ir Dono upės žiotis, ir Dono upė užvaldė, ir Krymą to, to meto, Tauriją, Tauridę, e, kur e, irgi iš esmės gavosi, mes buvom izoliuoti prekybą. E, prekybinis tinklas, kur pas mus netgi damaskiniai plienai iš gaminti iš Hudžerato provincijos Afganistane būdavo įvežamas metalas, nes damaskinio plieno ginklai pasirodo buvo gaminami iš labai aukštos rūšies metalo, kurį mes įsiveždam iš Afganistano. Tai galit suvo, kokie valstybė, kokie prekybiniai keliai, skaitant Indijos, buvo užmėgsti ir nekalbant apie gintaro, kuris be abejo su krikščionybė buvo nutrūkęs. Tai va, akivaizdoj tos apsupties ekonominės blokados milžiniškos ir vienos po kito nesiliaujančių tų kryžiaus žygių, e, tarp kurių aš minėjau tik 15 procentų idealistų buvo ir 15 procentų turiterių, tai dažniausiai e, jaunesnėjai sunus, kurie negaudavo paveldėjimo kaip vyresnėjai skirtingai. Tai tada į vienuolyną jos uždarydavo, kad nekiltų paveldėjimo problemos. E, čia ir celibatas irgi su to surištas, kad tada tie jau negalėtų pretenzijų reikšti, nes tai įvesta, įvesta kartu su kryžiaus žygiais celibatas, irgi pamiršom apie tai. O tai buvo tiesiog šeiminių bedų sprendimas tuo metu Europoje. Ir... E, kaip mes buvom apsupti iš visų pusių, jeigu pasižiūrėsim, Nemunas blokuotas per e, Klaipėdą, e, Klaipėdos Memelburgo pilį, pas, Klaipėdą sudeginus ir Klaipėdos vietai Memelburgą pastačius, ką mes švenčiame, kaip sakiau, bepročiai iš tikrųjų, satanistinės apygas. E, satanistinėse apygose buvo vietiniai gyventojai pa, paukoti savo devams, ir pastatytas Memelgurbo miestas sudeginus Klaipėdą. Ir dabar Klaipėdiečiai švenčia būtent tą akimirką, kai tavo visa tauta, žmonės, vaikai buvo išpjauti, paukoti satanistinėse apeigose. Ir visi miestai tą daro, Kaunas tą daro. Panevežys lygiai tą patį daro, piliakalniai apleisti. Ir kodėl tie piliakalniai stovi? Stovi todėl, kad mes priešinomės, mes nenorėjom priimti tą šviesią ideologiją. Ir priešinomės iki baisus nuostoliai, baisus dalykai aprašyti. Aš e, per tas laidas paskaitysiu po to e, ateinančiose, kaip viskas vyko. Taigi, kai viskas buvo apsupti, tai vat būtent tada atsiranda toks kaip ir koketavimas, sakykime, iš Kestučio, Algirdo pusės, Gedimino, kaip aš jau praeitoje laidoje minėjau. Pavyzdžiui, Kestutis iškėlė tokias krikšto sąlygos Vengrijoje, 1351 tai metais Vengrija ir Lenkija turi priversti Vokiečių ordiną gražinti užgraptasias Prūsų bei Lietuvių žemės. Tai kadangi kaip buvo, Lenkai padovanojo jiems nepriklausančias Prūsų žemės, kryžiuočių ordiną ir todėl jisai atsikėlė. Tai vėl priežastis, kodėl yra kryžiuočių ordinas, yra būtent to, kad tas karinis lomas e, vadinamosios Lenkijos padovanojo E, šventai Romos imperijai popiežiai žemės, į kurias ir atsikėlė. Ir būtent kestutis sako, nu, jūs padovanojat, jūs ir spręskite tą problemą, tegu pasitraukia ir jums gerai, nes pradėjo ir iš jų atiminėti iš tų pačių Lenkijos kario, karinio luomo maistą, pinigus ir panašiai. Tie patys vok, e, ne vokiečių, o švenčiausios mergelės Marijos vienuoliai. Taigi, e, tas 1351 buvo tokia sąlyga, kad vokiečiai gražintų. O tas ne vokiečio mergelės Marijos ordinas. Abi pusę savo pažadų sutvirtino priesaikomis Liudvikas Krikščioniška, čia jau tuo metu Lenkijos karalius, kuris buvo vengras, Andžų prancūzų kilmės Frankų imperijos, o Kestutis pagoniška. E, aš vadinu ne pagoniška, o sarmatiška. Iš tikrųjų, bet latinų šaltinėse yra pagoniška, kuri beveik viens prie vieno yra su mitros apieigomis jaučių aukojimas. E, tai yra tiesiog mitraizmo neatsiejama dalis, ugnies garbintojų dalis. E, ką mūsų istorikai vėl praleidžia. Trečią kartą buvo bandyta jau 1358 metais, kai į Lietuvą krikšto reikalams atvyko imperatoriaus Šventosios Romos Karolio ketvirtojo delegacija ir tada iškėlė tokias sąlygas. Kryžiuočių švenčiausios mergelės Marijos vienuoliai turi gražinti Lietuvą iš grobta žemės tarp priegliaus ir dauguvos bei išsikelti iš, pa, iš visos e, pajūrio. E, į pietų Rusijos stepes ginti krikščionis nuo totorių. Ir čia jau vėl mes pradedam jau geopolitinių žaidimų su aukso orda žaisti. Perkeliamės jos į savo pakraštį, nes tų, tų sektantų žudikų niekam nereikia, įskaitant e, imperatoriui. E, tai 1373 metais popiežius Grigalius XI skatino Kestutę Algirdą ir jų brolių Liubertą vėl krikštytis. Kitais laiškais kleisti Lietuvoje krikščionybę popiežius įsipareigojo Vengrijos, Lenkijos įpareigojo karalių Liudviką, Opolės kunigaikštį Vladislavą, Mazuvijos kunigaikštį e, Ziemovitą, e, kuris buvo e, susigiminiavęs su Gedimino dukra Ona Berots ir kitus asmenis susietų su mūsų valstybe būtent imperatorius, nes imperatorius norėjo, kiek įmanoma, šventosios atsikraistyti greičiau popiežiaus asmeninę armiją. Ta prasme, kryžiuočio ordinas tai yra popiežiaus asmeninė armija. Ir kiekvienas popiežius asmeniškai neša atsakomybę. Ir įsivaizduokit dabar, jeigu popiežius pripažįs, kad jis suklydo ir staiga tie popiežiai būtų atskirti nuo bažnyčios už šitą klaidą, tai katalikų bažnyčia žlunga, todėl jie niekada nepripažins. Tai buvo teisingas Dievo darbas. Ir jeigu vėl galimybė susidarys, jie vėl tą teisingą Dievo darbą pakartos, kaip dori komunistai. Tai tiek 1349, tiek 1350, tiek 1358 ir 1373 metais planai krikštui liko neįgyvendinti. Ta prasme, buvo kalbama su tokia sąlyga tą ordiną, bet išlaikant savo savarankišką valstybę, savo pasaulyje žiūrą, savo tą, sakykime, civilizaciją, kaip šiai dienai mes suprantame. Aš sakyčiau, sarmatą. E, Tai va tas paruošiamasis toks laikotarpis karų, kuris, nu, žiaurių karų, apie kurį mes sekančiose laido šimtą metų truko ir vat vainikavo tą, e, erškečių vainikas, galim pasakyti, vainikavo erškečių vainikų, būtent 1300 e, krikštas 1387 metais e, pasekoj vėl tam tikrų įvykių. Ta prasme, ruošiamas tam buvo iš tikrųjų ilgai. Ir bet kurio teroro, pavyzdžiui, tave terrorizuotų kiekvieną dieną naktį, tu turbūt, Erikai, palūštumėjai po 15-20 metų, jeigu tave kiekvieną dieną e, pjaustytų, badytų, arba išprotėtumėjai. Net nereikėtų gal ir 15-20 metų. <laughs> jo, lygiai turbūt man, mane irgi tas pats ištiktų ir bet kuris veikia žmo. O čia, įsivaizduokit, mūsų valstybė nuo pat 1200 metų, nu galim nuo 1009 metų įvardinti, patyrė tą terorą gyventojai, vietiniai žmonės, tai kokia dvasia, kokios pajėgos turėjo būti, kad mes atsilaikytumėm prieš tą terorą iki pat 1387 metų. Ir va tas karinis luomas, be abejo, sustiprėjęs, e, kaip aš praeitoj laidoje minėjau, e, jisai nutarė mano supratimu ir pašalinti tą žinių luomą, dėl tos senosios pasaulėžiūros. E, kad ta senojus armata, sakykime, būtų iškeista į naująją e, idėją apie šviesią ateitį, pažadėtą žemę ir šviesų rojų, kuris ateis Jėzui Kristui nusileidus ne iš kosminio laivo, bet iš dangaus į žemę. Tai vat šitą ideologiją jiems labiau tiko ir pradėjo tikti vis daugiau, kiek aš suprantu žmonių, nes teroro akivaizdai, kasdieninių žudinių ir skerdinių akivaizdoje tik tai laiko klausimas, kada tu palūši. E, arba kada tu ieškosi kažkokio tai varianto, kad tai liautusi vis tiek. Tai va, mes turim tą pripažinti ir irgi uh, E, bet tai nebūtų tų 1387 e, metų, jeigu vėl nebūtų tam palankios aplinkybės susiklošyšios. Ir būtent, kad 1382 metais mirė Lenkiją valdęs karalius Liudvikas, Vengrijos karalius, e, kuris buvo kilęs iš Anžų giminės, iš Prancūzijos, tiesiogiai su, susisijęs, susijęs su uh, E, frankų diduomenę, tai yra Šventosios Romos, e, taip sakykime, to elitų patvirtintų popiežiaus su Karoliaus pirmuoju, Karoliaus didžiojo 800-aisiais grubiai krikšto. Tai e, kai jisai mirė, nepaliko sunų kaip įpėdinių, Ir e, Lenkai tada ėmė siūlyti valdovo sostą Lietuvos didžiam kunigaikščiui Jogailai, nes variantas buvo arba vėl labiau integruotis su Vokietija, su, per Austriją šiuo atveju, per Hasburgų dinastiją, E, ar ir praras savo savarankiškumą ir vėl išlikti e, paklusnėjais tam karaliui, kurį visą laik prižiūri popiežius, ar išrinkti tokį karalių, kuris e, kažkiek tai būtų valdomas, sakykime, tose aplinkybėse. Ir va, mano supratimu, geopolitinė aplinkybės taip susiklostė, kad mm, jo gailai ir krito tasai e, sakykime, kažkokio tai likimo Lietuvos galbūt e, kauliukas ir tas kauliukas vadinosi Jedvyga, e, vienuolikmetė mergina. E, dešimties metų jinai buvo mirus, kai mirė jos tėvas nepalikęs įpėdinių Liudvikas, jinai buvo karūnuota. Dešimties metų Lenkijos karalienė, ne karalienė, o karaliumi. Pagal viską jin tapo karaliumi. Ir 1385 e, metais rūpiučio 14 buvo tarp Lietuvos didikų ir Lenkijos didikų pasirašyta sutartis, pagal kurią e, Jogaila pažadėjo apsikrikštit kartu su savo broliais, apkrikštit Lietuvą, bendrai, bendrai valdė didžiąją Lietuvos kunigaikštystę ir Lenkiją paleisti visus esančius Lietuvoje Lenkų belaisvių, sumokėti pirmajam Jadvygos sužadėtiniu, jinai jau buvo pasirodo susižadėjusi, susižadavusi su Austrijos kunigaikščiu Vilhelmu netesybos, tai buvo apie 200 tūkstančio auksinių, florinai tuo metu sunkiai įsivaizduojama suma šiai dienai, 200 tūkstančio auksinių. Ir 1386 metais Jogaila atvyko į Krokovą, pasikrikštijo, gavo eilinį vieną iš kelių šventųjų, nes jis buvo ir pravoslavų bažnyčia, ir vokiečiai tam pasikrikštijas, kaip ir Vytautas jau kelis kartus gavo Vladislovo vardą, vardą kartu su jo Aleksandro vardu pasikrikštėjo ir Vytautas ir po kelieto dienų jo gaila susitokė su jo dvyga ir 1386 metais kovo 4 jau buvo karūnuotas Lenkijos karaliumi. Ir nuo to laiko tik tai Lietuvos valdovas galėjo tapti Lenkijos karaliumi. Tai yra Lietuvos valdovai yra Lenkijos karaliai, o ne Lenkijos valdovai yra Lietuvos, nepriešingai. Ir priešingai čia galbūt kontekstas mūsų sąryšio su Lenkija, kurį būtų galim tyrinėti iki begalybės, e, bet eikime pamažu, aš dar grįšiu prie piastų dinastijos, bet dabar aš trupučiuką dar kaiminę šalį, kuri žinoma kaip Germanija, kaip Vokietija, e, kuri buvo Šventosios Romos imperijos, sakykime, patapęs tokiu stuburu, kariniu stuburu, nes kaip ir šiai dienai tai yra labiausiai apgyvendintos teritorijos ir labiausiai vienalytės tautiškai. Tai E, jos būtent e, buvo ir bus turbūt Europos savotiškas irgi e, žmonių ieškančių šviesios ateities ir galimybės išplėsti savo gyvenamąją erdvę kažkoks tai darinys. Ką žinant, gali vėl manipuliuoti tam tikrais dalykais. Taigi, Dubiso sutartis buvo prieš tai sudaryta. Mes ne tik dėrėjome su Lenkais, ne tik dėrėjome su Bizantijos imperija, bet dėrėjomės ir su Vokiečių, su to pačiu švenčiausios mergelės Marijos ordinu, E, tai yra su popiežium. Jeigu Lenkų, dėrybos su Lenkija pas mus buvo dėrybos tiesioginės su Romos, šventosios Romos imperatorium, apeinant popiežių, tai ordino asmenį mes dėry, vykdėm dėrybą su pačiu popiežium. Tai va, toksai geopolitinis žaidimas labai įdomus, beveik netirinėtas visiškai Lietuvos istorijai, e, būtent popiežiškasis Europos variantas ir imperatoriškas. Nes krikščionybė niekur ir niekomet nebuvo suprantama kaip tiesa, tai yra arabų liaudės pasakos surinktos mužikam studentams. E, kad karinis elitas galėtų užsitikrinti pragyvenimą, bet karinis elitas būdavo patvirtinamas Vatikane. Ir e, čia bus trečia, trečias ciklas po naujų metų apie tai. Bet grįžkim prie Vokietijos. Taigi, buvo pasirašyta 1382 metais ir Dubiso sutartis, arba Dubiso sutarčių rinkinukas, <clears throat> tuo metu, kai Algirdas mirė ir Kestutis tapo e, valstybės vadovu Lietuvos didžiosios kunigaikštystės ir Rusijos imperatorium. E, taip Algirdas save vadinasi ir Kestutis paveldėjo šitą titulą. Tai e, imperatoriaus bizantietiškai, mūsiškai tai būtų turbūt valdovas, karalius, karvedys, nežinau kaip pavadinsi, nepagadinsi. Tai e, tos sutartis buvo būtent vėl jo gaivas ir jisai e, už pagalbą suteikta kovoj su Kestučiu ir Vytautu, kurie būtent buvo Samogetijos, to karinio elito, Lokio kailyje. E, dalis pažadėjo jo gailą, jeigu padės kovoti su to kariniu mūsų elitu, e, kryžiuočiams lietuvių žemės tarp vokiečių ordino valdų ir dubysos. Tai yra ta, to žemaičių elito e, pažadėjo kaip ir Mindaugas atiduoti padovanoti. E, kuris tuo metu buvo apgyvendintas taip tankiai kaip Olandija šiai dienai. E, pagal pilių, pilių kiekį, piliakalnių kiekį, e, kapininų kiekį, tai yra viena iš tankia, galbūt pati tankiausiai beveik vakarų Europai apgyvendinta žemė tuo metu, todėl taip ir priešinosi ten. Negalėjo susijungti ordinai, nes tai buvo Olandijos pavyzdys, galima sakyti, tuo metu pagal gyventojų kiekį. Taigi, e, žadėjo E, be kryžiuočių sutikimo nepradėti bet kokio karo, teikti paramą kryžiuočių ordinui, tai yra popiežiui. Ir per keturis metus priimti katalikų tikėjimą. Jo gaila pirmasis iš e, valdovų 150 vatame metų trukusiame kare su ordinu E, ketino atsisakyti teisių į Žemaitiją, nes Mindaugas būtent karūnos atsisakė, nes Žemaičiai pasakė, nu, baig išsidirbinėti ir tą armiją, kurią popiežius siuntė, e, kryžininkų sunaikino durbės. Jeigu ta durbės būtų pasiekus, mes būtumėm sunaikinti. Mindaugas būtų buvęs centro komiteto vadovas visiems laikams. Ir jis paskelbta šventojo, bet šiuo atveju baigėsi jam tragiškai e, durbės mūšių. Ir e, Tai va, jo gaila, matydamas, kad e, Kestutis su Vytautu, su to kariniu mūsų luomo elitu, su rinktiniais kariais Lokio kailyje, e, lokistomis, e, samogetais, getais, bando išlaikyti vėl tą imperiją, jisai iš karto padaro slaptąsią sutartį su vokiečiais, su popiežium asmeniškai, tai pasakykime. Tuo metu šalia Lenkijoje, vat būtent, kaip aš minėjau, buvo susiklostiusi tokia situacija, kad Piastų dinastija – kuri valdė e, Lenkiją nuo Meško laikų, tai grubiai nuo 922-931 metų E, Vatikano būtent patvirtintos e, pasienio zonai su Prūsija to meto esančias e, pabėgėliai iš Bizantijos imperijos, tai yra iš Rusijos priemusios su sostinė Kievų. Ir šita kunigaikštystė Rasija ten vadinosi, tai Prasija Rasija. Pabėgė į, prie Vislos, gavo popiežiaus palaiminimą ir karinių, kar, kar, nu, tos karinius dalinius kryžiaus žygiai iš tikrųjų Europai prasidėjo uh, apie 770-780 metus po Kristaus, kai Karolis I e, Merovingijų dinastijos pasiuntė karius į Saksų, Sakonių žemės, originalė Sakonis, <laughs> e, smalą verdantis, Sakus į Sakonių žemės pasiū, pasiuntęs pirmosius e, karius, kad nu, iškirstų šventasias graitas, ažulas viską ir įvestų savo tvarką. E, tai va teroras prasidėjo kryžiaus žygių pagalba ir ideologija ne su žygiais į Jeruzalę, bet su karaliaus prieimimu. Dar iki prieimimo su teroru būtent kaiminių žemių ir grevimu tos senosios pasaulėžiūros, kaip ko pasiekoj, e, tai išsivystė į milžiniškus kryžiaus žygius, ko pasiekoj net ir Amerika susikūrė, taip sakykime, kryžiaus žygių vietinius gyventojus įžudant. E, tai va, paskyrė Venedų karaliumi Vinda Koniug E, Vindų karaliumi paskyrė e, popiežius e, būtent Piastų dinastiją. Piesta tai yra Indas, tai yra priklausomybė žemdirbių lomui, bet iškilęs į karinį lomą. Tai aš kaip minėjau, visas slavai, slavai yra tas žemasis mužikų luomas, nes kalba jų neleidžia veikti nei vaizduotai, nei mąstymai. Nes taip sutvarkyta, kad pagal Bibliją, čia Kirilo metodijaus darbas, šiuo atveju ir apie jį kalbėsim kitose laidose dar. E, Taigi, tuo metu e, tas karinis luomas vienas negalėjo, buvo tik patvirtintas, kuris rinkdavo mokesčius, e, tas piastai, sakykime, ir 10 procentų siūsdavo į bažnyčią, 90 savo kareiviams išdalindavo ir gyvendavo. Ir va tas karių luomas sustiprėjo tiek, kad apie 1374 to karalių luomo jums, jiems iš esmės padarė jiems pavaldžiu pagal e, kažo, Košicės sutartį. Vat Liublino unija buvo tik tai tesinys tos Košicės sutarties, galim pasakyti, mūsų valstybei. Bet tai buvo 10 arba 15 procentų gyventojų, kurie dalyvavo įstatymų tvarkime. E, e, palyginus, kad ir su šią dieną, aš kaip minėjau, ar ne 0,001 procento, tai yra tik 140 žmonių Lietuvoje turi teisę įtakoti įstatymus. Tiesiogiai. O tuo metu turėjo 10-15 procentų, tai va, demokratijos lygis, taip sakant, irgi degeneruoja, taip sakykime. tai... E, 1374 e, jie buvo e, pagal Košicės privilegiją atleisti nuo prievalių valstybė, išskyrus nedidelę duoklę nuo žemės, gavo išimtinės teisės postus valstybės užimti pinigų dalinimo vietose. Ir e, Jedvyga e, buvo dukra, e, jinai e, to vengrų karaliaus e, Liudviko, ir Liudvikas I Vengras. 1378 metais jinai susižadavo su Hasburgais, nes tai buvo Austrijos karališkoji irgi dinastija su Viljamu Austrijos. E, jai buvo 10 metų, jam buvo berots apie 15 metų tuo metu 10-11 metų mergaitė ir 15 metų bernužėlis susidraugavo, jis atvyko, gyveno Krokuvai, jau gyveno jos rūmose, beveik gyveno kartu. Uh, Ir e, jos e, tėvas prieš tai 1364 Liudvikas mirė Krokuvoje ir e, ją dešimtmetę buvo patvirtino karali, karaliumi Hedvig Rex Polonija, ne, Regina. Rex tai yra karalius, ne, Regina būtų karalienė. Ir būtent e, tas luomas didikų pamatęs, kad yra toliau integruojama į Šventąją Romos imperiją, kur karaliaus valdžias sustiprėja to pačio, e, E, ieškojo variantą, kuris padėtų jiems išlikti nepriklausomais ir būtent Lietuva buvo turbūt to teroro pasiekoj, krikščioniško teroro pasiekoj, ta valstybė, kuri ieškojo variantų ir galimybių, ypač skilus krikščioniškai daliai Lietuvos, kurią valdė Algirdas, e, tai pravoslaviška, bet vis tiek krikščioniška, ir ta sarmatiškoji dalis, lotiniškai pagoniškoji, lietuviškai sarmatiška dalis, kurią valdė Kestutis. E, mes matom tą dvivaldystę, apie tai bus sekančiai laidoje Kestučio Algirdo dvivaldystę. E, Algirdui mirus, Kestutis perima valdymą valstybei ir visi pamatė, kad jis tęs tą toliau liniją, sarmatišką liniją ir karas toliau tęsis. Tai visi pradėjo ypač tą krikščionišką, pravoslaviškoji dalis ieškoti variantų, kaip čia viską patvarkyti ir sutaisyti. Ir e, iš vienos pusės Dubiso sutartimis e, dėrybos su Vatikanu, su popiežim, o Krievos unija tai būtent buvo dėrybo savotiško su to Lenkų elitu ir tuo pačiu netiesiogiai su Romos imperijos imperatoriais. Ir Krievos unija, Jedvyga, kuriai tuo metu buvo apie 12 metų, ir dvi, yra dviejopi e, Jogailos metai. Lietuvių istoriografija yra 1348 metais jo gimimas. E, tūkstantis e, tarptautiniai, sakykime, yra 1362 gimimas jo. Tai vienu atveju, jisai pagal lietuvių šaltinius, jis turėjo būti 37 metų vyras, pagal e, vakaruose priimta paprotį, jis turėtų būti 26 metų. Nu, lietuviai mes iki pačiol manom, kad jis tai buvo 307 metų vyras ir 12 metų jie dvyga susitokia. Nu, tai vat įsivaizduokite, kaip šiai... skirtumas ga. jo, kaip šiai dienai tokia santoka būtų įvardinta. E, kai 37 metų veda 11-12 metų mergaitė vyras. Aivara, jeigu nieko prieš, gal truputį atsipūsti reklamą muziką ir visai Taip. netrukus vėl grįšime etrį. Čia žiūri tikrovę pulsą etrį. Radio stotis pulsas. Micro-ondas grįžtame toliau eterį, puls eterį žiauri tikrovė ir toliau kalbame apie iš tikrųjų, na prieš tai jau girdėtą keistą santoką šiandien. Žiauri dienai. tikrovė, <laughs> įsivaizduok 11 metų mergaitę su 37 metų subrendusiu vyruku. O šiaip, Aivarava, nu, klausimas trupučiuką, o tai buvo normalu tuo, tuo metu? E, kadangi tas karališkasis postas, kaip ir šiai dienai, nešia tam tikrus įsipareigojimus, tai būtent e, priklausimas tam luomui, kurį patvirtino po, popiežius e, nuo karolingių, tam karališkam luomui, tam e, E, elitui, taip sakykim, neišrinktam žmonių, bet patvirtinam centro komitete, priklausimas ir reiškia, kad tu savo asmenio gyvenimo neturi, kaip ir šiai dienai, sakykim, imkim tos pačios e, e, princesės Dianos santykius su princu Čarzu, ar ne, matom, kad jinai pasirinkimo padarė vienokį, bet mhm. baigėsi jai taip, kaip baigdavosi visiems padarius e, karališkiesiams asmenims netokį. Tai vat jau nuo vaikystės būdavo tas e, toksai politinis, politinės santokos ir dažnai taip jau dar netgi ir jaunesni būdavo sutokiami. Bet čia šiuo atveju matome tą 11-12 metų mergaitę ir tą, nu, vienais atvejais, kaip sakiau, arba 26 metų jogaila, arba 37. Lietuvos istoriografija iki pačiol vyrauja 37, vakarų pasaulį kažkodėl vyrauja 26. Abu du skaičius naudoju, e, galbūt kažkas kada nors tikslesnius ras. E, bet yra, taip, tuo metu tai buvo pakankamai įprasta, buvo neįprasta tik tai tie, kad tokios mergaitės gimdydavo, ką jo gaila ir pasistengė padaryti, kad jinai gimdytų ir gimdydama jinai ir mirė. Tai va čia jo gailos didelis žygdarbis apsieklinti 11 metę, 12 metę, 13 metę galbūt, ir ko pasiekoja 1399 metais gimdydama šitą mergaitę ir miršta. Tai va čia toksai galbūt neįprastas įvykis, kad visgi jo gaila ją apsieklino. Nu, aš kitaip negaliu tai pasakyti, teisinėse institucijose šiai dienai jo gailui už tai grėstų labai daug, bet yra kita, jeigu pasižiūrėsim Romeos ir Džiulietos istoriją iš tikrųjų, ten labai skaudi istorija, kas jeigu rašytojo ir dar domėsis, tai aprašyti tą istoriją, nu, tiesiog pačios rankos kartais niešti. Tai va su to jaunuoliu priklausančiu Hasburgų klanui, e, Liudvi, e, kuris atvyko ir buvo sutoktas, Austrijas Vilhelmas kunigaikštis, e, kuris gyveno nuo 1307 iki 1406, o Jadvyga nuo 1373 iki 1399, kada gimdydama dukra jinai mirė ir, ir mirė ir jinai, ir dukra mirė. Tai Įdomu tai, kad matosi, kad tarp jų santykiai, tarp e, Hasburgo e, ir e, tarp Viljamo ir tarp Jedvygos buvo labai glaudus ir tokie draugiški, matosi iš visko. Tuo tarpu Lenkų didikai surink, išmetė, tiesiog išmetė iš Krokuvos rūmų tą Hasburgą, išmetė, surinko jo indus, kurie buvo patys brangiausi, išmetė kartu ir indus provartus tenai viską, tiesiog išmetė tą žmogų. Jo gailo už tai sumokėjo 200 tūkstančių florinų, Toliau visą likusį gyvenimą e, Viljamas Hasburgas buvo tiesiog nelaimingo įsimylėjėlio pavyzdys depresija susirgusio žmogaus, kuris mylėjo mergaitę, e, kuri gavo gyventi visiškai su keistu žmogum, e, gerokai ževirėsini ir gimdydama. Ir neužilgo ir pats e, Viljamas Austrijos tas Hasburgas mirė irgi. Ir va čia mes galime dar vieną baisesnį istoriją pamatyti Hasburgų ir jo gailaičių dinastijos prieš priešą gimimo metai, laikotarpis, kada e, būtent Krievos unija padėjo pagrindą, e, kuris ir išsivystė į Hasburgų vėlesnę tą okupaciją, nes Austro-Vengrija tai buvo Hasburgų sukurta valstybė, kuri ir pabaigė tą, sakykime, jogailaičių liniją, dinastiją, kurią pradėjo e, būtent jogaila, lietuviai. Tai e, čia yra žiauri tikrovė, ant tiek žiauri, kad aš niekam gyvenime nelinkėčiau papulti krikščionišką pasaulį, <laughs> kuris iš tikrųjų pragaras dažytas e, pačiom baisiausiam spalvom yra. Ir tas matos asmeninėse gyvenimuose labai stipriai. E, Tai va, e, santoka buvo e, sužėdutuvės panaikintas tarp Hasburgų ir tarp Jastų likusios moters. Ir vat jau toliau e, jo gaila vedė kitą moterį, su kuria tenai susilaukė palikonių ir vaikų. Ir va čia prasideda ta jo gailaičių dinastija, bet ilgai su Jadvyga jo gaila negyveno, nes jinai nuo jo gimdydama vaiką mirė. Tai čia tokia ir po to Vaityla, dabar e, neseniai numiręs popiežius, ją kanonizavo 1997 berots padarydamas ją šventąją, e, paskelbdamas e, šventąją. Jo, čia tikrai žiauri tikrovė, kai tu turi vaikus gimdyti turbūt nelabai nuo mylimo žmogaus, o mylimasis ten po to irgi iš to turbūt. Ir va jo brolis e, to e, Hasburgo Jisai e, jo brolis būtent e, sukūrė apsižendinimą su kita irgi iš piastų kilusios e, berots su Mazovijos kunigaikštytė sukūrė tą galingąją Hasburgo imperiją, kuri vėliau ir buvo viena iš tų, kurie okupavo Lietuvą. Tai matosi, kad tos nuoskaudos irgi galėjo būti padėtos šito santokui, kur mes išprievartavom savotiškai pasi... Nu, tai vat ir buvo žiauri politika žiauri tikrovė. Tai 1386 metais Krokuvoje Jogaila pasikrikštijo, gavo e, Vladimiro Vladislavo vardą, vedė Jedvigą, buvo karūnuotas Lenkijos karaliumi, Krokuvą buvo atvykęs ir Vytautas, kuris buvo pakrikštytas berods trečią kartą jo Aleksandro vardu. 1387 metais Vilniuje pakrikštyti miestiečiai, kurie atvyko su tais e, tinkamaisiais žmonėmis. E, ne, bajorai dar nelabai buvo ir bajorai su šeimomis ir tą galim pavadinti tokiu savotiškai aukštaitijos krikštu, va tos aukštosios, ne žemosios Lietuvos, bet aukštosios, tos etnografinės Lietuvos, kuri prasidėdavo nuo nykščių, e, nuo maždaug Kernavės ir tęsiasi iki Mainiškių, tai yra iki Minsko, va tos etnografinės Lietuvos krikštas, e, bet ten jau dalis prie Mainiškių jau buvo krikščionis, tai jiems nelabai tas ir galiojo paprastiems žmonėms, bet tiems tinkamiesiams tarnybai tai buvo privalomas tas krikštas. Vilniaus Vilniuje viskas prasidėjo, žiemą be abejo, upės visi taip pat vasario mėnesį buvo tenai nardinami. E, krikšto proga buvo paskelti trys dokumentai, dar kitai privilegijos, tai Vilniaus viskupystės viskupui, Vilniaus miestui Magdeburgo teisė suteikta, prekybinė teisė, kaip aš sakiau, teisė atidaryti laisvą ekonominę zoną su Akropoliu. E, ir apsikrikštijusiems didikams privilegijo reikšmė buvo įteisintas luomas iš karto, tas karinis luomas, kuris kovojo, buvo perintas tiesiog finansiniais būdais. E, o pati unija tai buvo sąlygos valstybių suartėjimui, e, LDK, e, kuri buvo, apie kurią mes dabar kalbėsim, tas armatiškoji, ta seniausia galbūt tariška valstybė Europoje išlikusi ir kas galbūt galėjo vystytis, buvo tas vystimas sustabdytas ir nutrauktas. E, bet buvo suvienytos jėgos ne kovai su kryžiuočiais, bet kovai su popiežium. E, pasitelkiant Šventosios Romos imperijos imperatorių. Ta prasme, mes atsistojom Šventosios Romos popiežiaus reikšmė, po to, kaip aš ir minėjau, Žalgirio mūšio metu visiškai nublanko ir popiežius gal buvo priverstas nebe e, siuntinėti sektantų žudyti žmonės, bet e, pradėti pagaliau suvok, kad gal ir be žudimų galima apseiti skelbiant krikščionybę. E, tūkstantis jo buvo visos tos privilegijos sudeiktos, e, paties jo gailos įsakymo Vilniaus pilies papėdėje, e, kur buvo šventykla, e, berots e, su vėlinu surišta, arba su perkūnu surišta, arba su šventaragiu surišta vieta, bet su ap, mirties apeigomis vėlino. E, E, e, buvo sunaikinti židiniai, e, buvo sunaikinti giraitę, buvo liepta iškirsti medžius, namuose išmušti žalčius. Ir kadangi nieks beveik iš tų kunigų naujosios religijos nemokėjo lietuviškai, taip pat jogailai pagal žodžius yra išvertęs tėvę mūsų ir tikiu Dievo tėvą į lietuvių kalbą ir lietuviškai mokinės vietinius gyventojus, nes vietiniai kunigai, kaip ir matome žodėje Bogžyce, lietuviškai nesupra, Bogžyce, vieta, kur gyvena Dievas, mokino, va čia gyvena Dievas, kaip pas mus. Aš trupučiuką daugiau šiandien paskaitysiu apie tai, kaip ką sugriovė, ką sunaikino irgi tos pasaulyje žiūros. E, dar apie 1401 metais apie Jogailą buvo rašoma – taip su pajoka pašaipa iš pačio jo gailos, jog jis dėl karalystės ir gražios moters leido savo ant galvos užpilti truputėlio vandens. Ta prasme, kad jisai tos krikščionybės kaip po tokios irgi dar nepriėmė iki galo. E, kryžiuočiai, e, švenčiausios mergelės Marijos ordinas, rėmė e, Hasburgų kaltinimus iš karto. E, esą jo gaila nelegaliai. Hasburgiečio žmona Jadvyga buvo pagrobęs. Tad e, Romoje rūpinosi, kad popiežius e, būtų pripažinta jo gailos Jadvygo santaka neteisėta, tačiau kurija visgi priėmė, e, Vatikano kurija e, Romoje priėmė, kad šitą santoką daugiau duos naudos, o galbūt pats imperatorius Romos E, šventosios, kaip ir visada, pasakė, vėl atgal iškelsime iš Vatikano į Avignoną pas prancūzų. Ir galbūt tos tremties, aš apie ją daugiau papasakosiu kitose laidose, <laughs> galbūt tai vienas iš tų žaisliukų, kur e, būtent buvo pakirsta popiežiaus karinis dominavimas visoje Europai. E, Čia yra žodžiai apie tai, kad popiežius iš karto po visų šitų kaltinimų pasakė Urbanas VI, džiaugiamės viešpatėje mūsų tėvišką širdį džiugoje, džiaugiamės linksminamės. Nu, žodžiu, džiaugiasi, kad 11 metė susitokė su to vyresniu vyruku. Ir e, ataskaitai rašoma, kad e, buvo statomas bažnyčios ten, kur buvo seniau alkai, senosios šventyklos, tai yra visuomenės susibūrimo vietos, dažniausiai alkavietės būdavo ne tai, kad, bet visuomenės susibūrimo ir miestų pakrošiuose. O giraitės viskas būdavo iškertama ir, kaip minėjau, tiesiog e, pilis pačios savotiškai taip irgi sunyko, nes centras miesto buvo perkeltas iš pilies, iš miesto centro į miesto pakraštį ir dabar netgi ir panevežys ir kiti galėtų iš tikrųjų pasižiūrėti 5 km spindulius, susiras piliakalnį ir tai yra panevežė miesto pradžia, o čia pakrašty pastatyta ir nereikia proistorė ir yra istorija, o nėra atskiras dalis. Tai piliakalnis kas yra? Tikrovė ar sapnas? E, jeigu tikrovė, tai prašau, panevežio žmonės ir įjunkite į savo tikrovę ir pasakykit, ne, mes turim 3000 mečių istoriją ir švenčia miesto pradžią nuo pirmos pilies. Ir tada bus didesnė panevežį garbė pasirodyti prieš prancūzus, prieš pačius graikus, kad galbūt panevežį senesnis už Akropolį graikų, už Atenus. Nes čia gyveno ir prieš 3000 žmonės, ir pilį turėjo, ir e, miestą, ir amatai vystės, ir visa kita. Taip, kad Huh, privyrė košės mums tie e, bogžyčios mokytojai apie vietas, kur gyvena Dievas. E, buvo uždrausta e, naujakrikštams teipkybinių atžvilgių mišrė santokas daryti. E, tai yra, jeigu tu esi katalikas, tu nebegali tokti su e, pagonimi, pagonybė buvo už įstatymo ribų paskelbta, arba nebegali tokti su pravoslavų bažnyčios atstovų. Nebegali toktis. Tiesiog buvo, jau matome, pirmas, sakykime, tokias e, diskriminacija religinių pagrindų, kuri vėliau išaugo iki valstybės visiško žlugimo. E, tik tai katalikų tikėjimą, jeigu antra pusė priėmė, tai tada galima buvo toktis. Įsakime buvo pažymėta, jeigu kas būtų vedęs Rusę ar Lietuvę, moteris ištekėjus už Rusų turi sekti kataliką ar katalikę. Nu, griežtai buvo įsakymas ir priimti Romos krikštą. Prie to jie gali būti verčiami net kūno bausmėmis. Ta prasme, vėl matome, kad nu, tai meto meto, ta prasme, tos kūniškos bausmės ir represijos kartu su ta civilizacija pas mus ir su, su, su, suvešėjo. Su E, jog Jogailo dokumente pareiškia, jog jo broliams ir visies Lietuvoms didikams, tai yra kariniam tam luomui, sutinkant, jis įsipareigoja visus lietuvių tautos gyventojus, kokioje jie bebūtų sektoje, patraukt, pašaukt, net jėgą priversti paklusti Romos bažnyčiai. Latinišką krikštą skelbintiems lietuviams privalomų ir draudžiant religinių atžvilgių mišrės materystės santokas. E, žodžiu, padėjo konfliktą irgi tarp tos vadinamosios rytų Europos ir e, azijinės Europos, kurią bando visgi tai irgi rytų Europą, tai yra Rusija. Ta prasme, mes e, per tai buvo padėtas smegenyse konfliktas tarp pravoslavų ir tarp katalikų. Ir va tas uh, e, ta fronto linija iki pačiai dienai smegenyse pas mus praeina. Tiesiog, jeigu šito nesuprasim, ką mes bedarysim, ta fronto karo linija vis tiek pas mus yra smegenyse ir tai yra nuo krikščionybės, katalikybės pas mus prieimimo per jo gailą ir mūsų karinį luomą, kuris tik tai kariškai viską suvokdavo ir tebe suvokia. E, žemaičių krikštas toliau paskutinis buvo. Tai beje, dar įdomu tai, kad e, Krievo sunija yra daugumą laikoma klastotė kad tokios kaip reiškinio nebuvo, bet čia greičiausiai tų pačių Hasburgo ir Ordino įtakoj buvo, o gal ir pačių mūsų žinių įtakoj, kad tai yra negaliojanti. Bet matom, kad valstybės vis tiek susilieja, susijungia ir e, tikėtina, kad tai buvo visgi. Bet šiaip yra manoma, kad tai yra e, irgi tiesiog vienas iš to meto daugeliu feikų, tai yra apgavyščių. Nu, kai buvo, kaip nebuvo, bet tai įvyko. Žemaičių krikštas m, mm, prasidėjo irgi 1413 metais ir, galim sakyti, baigėsi 1417 metais, kada Vytautas įsteigė Žemaičių viskupiją. E, ir iš karto sekančiais metais, 1418 metais žemaičiai sukilo, pasipriešino Vytauto įvestai tvarkai, nes ten atsiuntė iš Čekijos, iš Bohemijos, iš tos pačios Lenkijos daug kunigų, vienuolių, kurie tiesiog nieko neveikia, kaip vaikščio kiraitę skirto, e, traiškė žalčius, tuo metu beje mes katinų neturėjom. Kai vienas istorikas pasakė, katinai parodo, kad Lietuvoje civilizacija atsirado. Iš tikrųjų, katinų mums nereikėjo, nes buvo žalčiai, kurie gaudė peles ir atsiprašau, ką man tas katinas, jeigu pilna žalčių, kurie atlieka tą patį darbą. Tai jų katinų prireikė dėl to, kad žalčius beveik pas mus išnaikino. <laughs> tai čia lygiai tas pats, kaip aš minėjau, bulvės užvežė, mūsų ekonomika žlugo. Tai katinai irgi yra vienos tokios iš, sakykime, represinės e, valstybės žlugimo ženklų mūsų senosios. E, kas kaip nebūtų keista. E, Tai sukilo ir pasakė, klausykit, užteks jums čia viską kapoti ir visas ryšius su mūsų praeitim greuti. Ir Vytautai parašė laišką moteris, kad jeigu taip, tai jos daugiau nebegimdys. Tai va tas moterų žodis, kad jeigu tu Vytautai čia daro sintinėsi sektantus visokius, e, mes nebegimdysim. Bet buvo atskira Žemaitijos kunigaikštystės e, viskupija. Tai yra nepamirškim, Lietuvos viskupija ir Žemaitijos. E, tai irgi e, kaip atskiro tokio, sakykime, statuso išsireikalavimas Šventosios Romos imperijai. Tai vat, todėl Žemaitijos kunigaikštystė net ir caro e, minima kaip atskiras junginys. Ir e, kryžiaus žygiai iš tikrųjų neišnyko visą tai padarius. Mes tapom jų dalininkais ir nukraujavome kartu su visais tais kryžiaus žygiais. E, Ir hmm, aš tiesiog vat, perskaitysiu keletą istorinių šaltinių visgi apie e, mūsų santykių su krikščionybė. Mes pamiršome, pavyzdžiui, kad krikščio, labai krikščioniška buvo imti įkaitais vaikus. Pavyzdžiui, Islandija tai buvo netgi apkrikštita, kai jų diduomenės karinis lomas išvyko dėrėtis dėl taikos, kad norvegai daugiau nebe užpuldinėtų Islandų, tai tuo metu norvegų krikščionis išsilaipino Islandijai, surinko jų vaikus, parvežė ir pasakė, jeigu jūs neprimsit krikščionybės, vaikus įžudom. žudom. Taip Islandija tapo krikščioniška. Taip, kad krikščionybės e, plitimas buvo taikiam pat priemonėm, kaip ir komunizmo, kaip aš pasakojau. Ir va dabar aš tiesiog perskaitysiu apie 1400 metus Simonas Daukantas tai aprašo. 200 žemaičių įkaitų, žemaičių to karinio lomo diduomenės vaikų, magistro, tai yra popiežiaus pavaldinio, E, Konrado palėpimu apvelkami, draponomis, apkalami ir jiems liepiama ganyt galvijus. Visi 200 žemaičių jaunuolių nusižudo. E, žemaičiai vėl sukyla. Sukilimui vadovauti išrenkamas Kirvaila. Kovai skiriama visi likę ištekliai, net ir žambai, dalgiai, kiečiai, perkalamas į kardus ir agotinės paliekant dirvas medėmis augt. Moteris atiduoda visus savo papuošalus, gausiai pasiryžę mirti, bet neprarast laisvės, parašo lotynišką ir vokišką laišką. Išklausykit, išklausykit jūs, valdovai dvasiški ir pasaulietiniai balso mūsų prapolusių ir imkit mus taikiau kankinti. Mes esam laisvi žmonės, didžios kilties, visą tai nori mums atimti šiandienos kryžeiviai, negeidžia anie mūsų dūšios išganimo, nei mūsų moko pažinimo. Nei mūsų moko tikro pažinimo, tikro Dievo, nes tik tai prisidengę mokymų šventų tikėjimo nori užimti mūsų žemę, mūsų turtus. Taip, jog mes tapę šiandien vargdieniais, lupami ir mušami turime, e, turim rinkdamiesi, sukildami mūsų vargingą gyvybę užturėti, apsaugoti. Kaip tokie drįsta save broliais vadinti, kaip tokie gali mus krikštyti, kas nori kitą mozgot nuprausti, tas patsai turi švariu būti. Prūsai senai jau yra krikščionimis, vienok nieko nežino apie šventą tikėjimą. Tai lyg pagonimis tebe būdami, nes kai kryžeiviai siaubė svetimą kraštą, to kartu siunčia prieš akiją prūsus, įdant anie savo kraują pirmiau išlietų. Vienok to anie dar nesitenkina, plėšė ir degino bažnyčias, pikčiau už turkus, kurie jo labiau kankina žmogų, jo daugiau džiaugiasi. Ką mums krikštas? Mes galime ir be krikšto lygus prūsams būti. Iš pamažo mūsų nelaimė prasidėjo, bet kasdieną ana augo. Visus javus ir bartis te broliai mums atėmė, nuangė nakties darbais mūsų pečius, nuo gimimo laisvus. Ir visus vargdienių žmonės neišsakytais lažais apsunkino, užginę mums mūsų pačių giriose medžiot, ežerose upėse žvejot ir su svetimais kraštais prekiauti. Kas mums dar ši, ši, skaudžiausia yra tas, jog kas metą ima mūsų kūdikius kaipo įkaitus ir vargina juos be kokio pasigailėjimo, taip, jog iš dviejų šimtų ne vieno nebeliko, kurio jų motino galėtų pasidžiaugti, mes verkiame. Išklausykit mūsų tie, kurie teisybę mylit. Mes daugiau raudam, ne kaip kalbam. Jie mūsų diduomenė, vienus išvedė ir pavergė, kitus su žmonomis ugnyje sudegino. Už tą, jo ganė savo kūdikį nenorėjo jiems atiduoti. Mus įveikia mūsų jaunas E, seseris ir dukteris grobė. Tiesakau žmonės, kurie kryžio ant krūtinės dievė, kaip mes jiems guodžiamės, skundžiamės. Anie melu vadina tai, kas yra visiems žinoma ir ką mes galim įrodyti, nes vienas mūsų tėvūnas, vadinamas Kirkutis, didžios kilties, turėjo visų grakščiausią du dukterį, kurią broliai kryžeiviai iš rankų tėvų išplėšę norėjo žaginti. Dabar jos brolius norinčius užstoti ją nuo išgėdinimo pačius nužudė. Visi gina, Kita ūkininka didžios kilties išvarė į prūsų su pačia, su kūdikiais ir taip pat nužudė. Smulkė namus su apygarda nudeginė, gyventojus jos iškirto, vos patsai gyvas bei išsprūdo. Antrą bajorą Sungailą išvedė į prūsus, apvergė, o turtus gerybės jo savo atėmė klausykit krikščionių viešpatis. Mes nieko negalim viltis nuo brolių, negu to, jog anie mūsų nekaltų krauju suteptų savo kalavijus. Tapom jau krikščionimis, vienok neturi mūsų žemėje ne vienos bažnyčios, ne vieno kunigo, kursai mus mokytų švento tikėjimo. Dėkojam tik tai Lietuvos didžiam kunigaikščiui Vytautui ir Lenkų karaliui Jogailui jie mus nekurios išmokė švento tikėjimo. Pasigailėkit mūsų, melžiame krikšto. Atminkit, jog mes esam žmonės, negyvuliai, kurios galim parduoti, mainyti, dovanoti, nes esam sutvėrimų Dievo išmintingų. Pagal jo atvaizdą sukurti ir laisvę apdovanoti, kurią norim užturėti iki paskojo ir aną džiaugtis, kaip po visų švenčiausia, didžiausia Dievo dovana. Dėl kogi šaukiamės pas tėvą šventą įdint mus, per Lenkų viskupus teiktusi priimti įskreita į tai globą. Bažnyčio šventos taipogi trokštam būti apkrikštytais vienok ne krauju. Ir va tas garsas per visą tiesiog tą laišką išplatino ir e, dar kryžiočiai norėdami pasiteisinti parašė, žemaičių tauta turi didžiai kietą sprandą, tai čia popiežiaus jau vienuoliai turi kietą sprandą ir atkakliai susispirusiais daro, dėl to ėmėmės nuo jų įkaitus, kurios apkrikštijam ir geriau anuos užlaikom ne kaip jų pačių tėvai. Lygia dalia 80 senų žemaičių, kurie vaikus savo į Marienburgą atnešė, buvo apkrikštijam pačius ir jų vaikus. Turėjo būti verkiama diena. Čia jau daugantas įdėjo komentarą. Toliau skaitau. Badui prasidėjęs 40 tūkstančių auksinių nusintėm jiems. Davėm javų ir gyvulių. Visuomet mes su anais meilingai ir bendrai apsijėjome apie tą gali sakyti, ką nori. Tas velnės Vytautas paikina tos senus žemaičius, žalčius žemaičius, kurie bažnyčias ir pilis su žeme sulygino, švento Mykolo paveikslą pastatė vietoje taikinio naudojo. Už tokią jų atkaklybę mes sudraudėme anuos, nes visuomet teisingai valdome. Jo, tai vat didžiausia nuodėme buvo, kad švento Mykolo, viskupo, kad švento Mykolo paveikslą naudojo vietoj taikiniu. Jo, ir e, matome, kad iš tikrųjų tas pasaulis, tas teroras, apie kurį mes daug kalbėsim dabar tose, apie tą skausmą, kurį mes pamiršom ir švenčiam tas šventes, iš esmės, sakau, satanistinėse apėgose, kančiose paukotų žmonės, mes Nu, aš nežinau, kaip kitaip pavadinti. Mums tai yra didžiausia šventė, bet tai yra nu, psichinis didžiulis sutrikimas. Moteris nelaiko savo išprievartavimo dienos šventę. E, vaiko nužudimą niekas nelaiko šventę, tuo tarpu lietuvių tauta tai laiko šventę. Ir tai yra aš negaliu skauda, bet, nu, ką padarysi, jeigu tokie esam, e, bet žiauri pasižiūrėkime, žiauri tikrovėje ir su to kartais reikia galbūt susitaikyti, jeigu negali pakeisti, bet jeigu galim pakeisti, tai keiskime, kažką darykime. Ir E, manau, kad kažką tai padarysime. Ir dar laiko turim, ar ne, kažkiek tai? Minutė. Tik tai? Tik tai minutė. Hu, tai tada mes sekančią laidą, aš tiesiog įvadą padarysiu sekančią laidą, mes sekančiai laidoj tada aš nespėjau paskaityti apie senosios teisės aktus, kurie buvo sarmatiškiai, kurie vat, būtent palaikė kažką. Tai ir jūs iš tikrųjų nustepsite, galbūt kai kurie bus įdomus, bet yra išlikę ir 16 amžiuje, ir parašyti ir 15, ir 12, 13 e, teisinuose. Tai, pavyzdžiui, vienas iš įdomiausių dalykų, galbūt taip iš skaudžios temos į linksmesnę pabandykim perim, nežiūriu, kad kaip skauda. Tai va, To pasiekoja greičiausiai teroro žudinių, gali būti, kad pas mus ir atsirado daug patystę. Su krikščionybės įvedimu pas mus buvo daug patystę panaikinta, bet iki krikščionybės tradicinė lietuvių šeima buvo daug pačių šeima. Tai yra vienas vyras, trys moteris. E, be abejo, tik tai tiek, kad dabar vyrų šiek tiek dar nuliūdinsiu, kad ne vyrai rinkdavosi, o moteris išsirinkdavo tos trys su ko gyventi. Tai vat, sekančiai laidoj kalbėsim šiek tiek apie papročius, kur kviečiau ir būtent pasiklausyti e, apie tos įstatymus, kurie dar yra išlikę. Ir tada mes jau pereisime prie Mindaugo, prie Kestučio, e, ne, prie, prie Kestučio, prie Algirdo, prie Jogailos ir Vytauto asmenybių. Iš tikrųjų, turbūt, kaip ir minėjau, pats įdomiausias laikotarpis, be net turbūt vienas iš reikšmingiausių. Ja, darydami dvi laidas ir aš matau trečios laidos reikės. Bet kokia atveju dėkui Aivarui, čia buvo žiauri tikrovė, susigirdėsime kaip ir įprasta penktadieniais nuo 11 valandos, nuo laidos kartojimas, e, sekmadieniais nuo 12 ir laidą galite parsisiųsti iš interneto pulsas.lt pasiklausyti. Gero savaitgalio jums. Iki. Gero jums.